ki mak lampir mesti cerewet iki aku. Oh ya ya engko gampang lho. Ya aku tok oh. catet utang ra masalah. Hacen eh, ah, utang lho jenengan. Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora nang rekeningku. Sing nang megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? Telung dina. Wis tangkep ilang. Wah. Nek didemok kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelikar lho kae. Mangga mangga Mbak Kapin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot Bobotipun langkung saking mulung dosa tujuh kisino Nugroho Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Iya ini medeni loh. lho. Ayo sinden ra ra kena dipidak wayangane ya sing ya, iki. Ayo wis medun kok. Ayo Tin, ayo nah yo lagi medun. Loh, justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun ayo Tin, ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. iya. Pengen ngantemi karo kowe. <laughs> Ya. Ya pengen ngantemi lho. Saking ngefani ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin itu bikin gemes. Batinku yo sing marai gemes yo ya apane. <laughs> Iya, ngawake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes iki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Ya. Nek didemok kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelikar lho guys. paling lho, paling. Wah ya. Ya ora apa-apa aran ya. Lagune apa? Karep ngaturke apa? Lah napa Sisa-sisa cinta wis. Ya. Iki mau wis. Iki Oh, we. Oh, oh, kae malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Heeh. Nggih. -mm. Ning dhewe entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean e. Eh jenengan ya sembodo nang krogoh kuwi ngene jenengan Kudune 100-100 kok aku kebablasan 200 200. Ya tekan ayu kok entek. Waduh, aku wis tratapan iki iki. Ki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tase dirogoh. Tas tas Oh, <laughs> Anggepe kok kon rogo tas rogo tas. Ya, ya kan sembodo ah, ngono lho. Tenek tek kanggo wayangan rogo tas tekor, wayangan rogo tas tekor. Ah, anggepe ora. Iki tas wis khusus e wadake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. <laughs> Ya aku ora komersil liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh, ya ya engko gampang lho. Ya aku tok oh. utang ra masalah. Eh, lah jenenge utang lho jenengan. Heeh. Mm -mm. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu melocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferan e ora nengku. rekeningku. Sing nang megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? Telung dina. Ah, wis dangkep ilang. Wah ra peraturan atau transferan satu hari tidak diambil hangus Aku harus tekan tolong dina ora atau jupuk hangus bisa. kali jupo nanti. neng dalam kasih kasenonan. Engkau ti Mas Dono neng dikayangin <laughs> ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Ya wingi pira to? 500 to. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Oh wis lho. Mana apa? Wis ta ya. Belum. Wes ya yuk. Eh. Ye, urung ta. Ya ya ya. Ya ya piye? Waduh, Pak Yoga barang ya urung ya. Lah iya, mangane. Ku ya gawe rung jaluk kok wis jaluk. Lah ya ora wani jaluk ya. Ah wis wis ku ya go kuwi nok. Ya ya ya ya, heeh. Wah setan ki ora. Malah ngeling-eling ki. Nah, nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Nah. saya tuwai saya lali soalnya ya ya ya ya ya ya, ya. nah mana kuwi lho sembodo sinden pira sak yuta hmm ya nyonya nyonya ndak marahi penyakit dua kali lho dua kali ndasmu kowe eh tenan ya tak percaya tilgi ora iso pisan kok sama klate weh bubar weh yo gandane kau sikik kok sikik Kau dua kali dua kali kok njur mundak mundak terus nengenek aku kakuleran le di dalang eh Wirasu Wirasu asta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah, ayo ya iki. Kristianto. Kuwi sing gua. sing laten nurun dadi 2 juta. Ya, pada kecap tipis. Rong juta lah. Ya. Oh. Dadi 2 yuta. Wiyagone ya, pira wiyagone? Anakku wis sekolah iki sangone peke ben esuk 2 yuta nya. <laughs> Aku anggar cangone anakku nyolek sangole. Kok apa Pak kudu tindak kira tak pecandasmu. <laughs> Weh. Wiyagane ya 2 ya, yuta. Wiyagane do meneng wae kok. Ah iki do rawani omong lho, wakil aku. <laughs> Aduh. Waduh aku ini. Emang disekseni wong kali bawang nek dalange iki romo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok ke lo. Ora ora aku dadak aku medun. Ya kan ke iki kena lo. Aku nglumpukke wong piye gawe biasane nglumpukke duit ra sangane. ke rasa dadak isin. Ya, ke Bim. ke Bim, ke anu kase. Iya, wah. Mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis. Lah aku lah, kelingan terus ya. wah ciloko tenan iki. Ya ora masalah. Ya, ya. Ora apa-apa. Iki ana to kuwi? Iki dekku sing aku ngetokke saka tas e. Lah yang wingi jatah aku 200 le nembang. Wis to? Kurang. 200. Ya. Nah. Jane. Nyanyi ya, ya, ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. <laughs> Ya, wong jeneng ana ana wong duwe kok mesti meri. Kan anggere ana wong tuku ya, apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. <laughs> Lah ya ora. Lah ya ben oh, ya nyeleng-nyelengi ya diteni. Lah iki melu ngono aku barang lho. Lho mau melu ngopo? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora ora tau catut-catutan. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo. Dadi nih di tasku mau. gawake kuwi. Asah iso nggawa dhewe. Ora arep njaluk tulung kowe aku. Kok tak anu lho kekebakan ta. Eh ah, ora, ora wis. Ngene aku cik selo. Ben. Ah selo mbok diseseli. Ayo kene. Emak. Rawani aku ya. Iya, wis kek wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora kitoke kok le jeru temen. Ana te orang ngono ling Apa? Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki ngu. Aku bingung musuh oh, ibu oh anak eh oh apa iya. nak aku pilar nembung ya ngomong apa ya anak eh ngerebab kok Tatine nek tatine nek omong kaya palu. Lah apa? Dadi ora digaraya-garaya langsung dos. Lah ya omong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. <laughs> enak saben dina mikir kok jek ubrung wetok iki eh? manuk aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang kulon Progo nang wilayahe. Ora oh, wani main-main tak undangke bolokku. <laughs> Bolomu basa jem setan prikraya. <laughs> Hanya main nyucup bun-bunan kuwi. Kayak setan tenan kuwi. Lah apa toh? Aku iki kurang ajar soal kebangetan nih. E. Lah piye? Adalah kok arep dicucup bun-bunane kurang <laughs> ajar. Arek tak Aku sak durunge nyucup bun-bunamu kok tak cucup kejet-kejet kuwi. -kejet, Iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. <laughs> Ayo ne ra iso. Pati. Piye ra mong apa? Ra apa-apa. Mikir manuk. Ora mendo sun pikat lut apa? Mas Den ku atraksi ya. Menimo nggone sing gemung loro, sing ngethok, sing ngenong karo nggone dhewe dhewe. Apa Iya. aja kenggalu Mbak Limbo kula Agi Maryadi saking Sendang Sari minggir badhe nyuwun caping gunung ing nyekar Mbak Anting. Ah, mulai rada Anting Lambangse sugeng dalu padhalang nyuwun caping gunung isi tembang pas banget kali kula. Mas Didik Hartono pojok kali 10. Matur sembah nuwun. Ya. Saking Mas Sunardi Jurugan ngendi Menetap alumni SMPPL 84 di Semarang minta caping gunung ya teko meneh no pamundutan Demetrius Sudadiono PWKS Magelang yun lagu kadung tresno ing nyekar Mbah Hana Pertiwi kagem warga masyarakat kewayuan ngisor wates dukun Magelang sugeng midhangetaken mugi ngebiar salam sobat ngebiar kagem sedaya PBKS matur sembah nuwun ya saka ukae lagon sing disuwun iki paling mlumpuk ya kuwi caping gunung ya mula iki caping gunung diaturake Mbak Anting Lambang Sese ya presiden iki sing saka Kediri noh ya lenggah ning Ayogyakarta ayo Ting ha nah. oke yo nyambut gawe no ya eh Sugeng dalu sedaya. <laughs> Seneng aku wak nek disauri ngene iki. Apa? Seneng nek disauri. Lah iya, ya piyayi pangudi luhur masyarakat Mboro kene iki tresna budaya, tresna karo wayang kok mulo. Kowe sugeng dalu ya disauri nggih, ngono kuwi. Sugeng dalu, Pakde, Sena Nugroho. Sugeng dalu, Mbak Anting Lambang Sih. Ya. Eh. Ayo iki oke banget pamundutan caping gunung. Arto aturke monggo. Yo. Ngaturke nganggo bawa. Yo mak iya. Nganggo Pak. Eh? Budi. Mriki napa, Rono? Mriki mrono piye? Mriki napa kono? Maksude? Etan. Etan ngendi? Mriki napa etan? Ah etan ki Klaten wae etan. Etane pundi to, Pak? Bener to? Mriki napa etan? Etan wae, sing kene wis kulino dirungokke. Nek etan ki kucing kok iso gremegel gemregel kaya cara banyu wangenan, aku seneng. Yo, yo. Oh, nggih, nggih, nggih. Ayo, Pak. Yo. Sa so sing marahi suarane apik iki keleke ketok iki lho nggih niki pun pokok kudu keleke kudu ketok nggih Pak ya wis ora apa-apa lho kowe dikandani ya wis angel kok ya nyekel mik kok kaya metengkleng ngono ya rapopo, mangga yo cara Madura tambahi sate. Sayang. Sayang, sate. Sayang. Terus mon memajang kon keruk jenur. Kon keruk wedi barang mana? Eh, bayi kaget. bayi nih kok kaget. Muni piye? Kula muni keruke kaget. Ah. basa Madura karo kene ya mbae urung pati odong. Iki Madura Mbah menika caping gunung cara Madura. Kon keruk janur ya. apa dikeplaki kok isin? Isin Pak. Lah ngopo kok isin? Kayak manuk. Manuk semono iku ora ndak ndakke Mulane suaramu iki selalu tok latih, selalu tok latih. Kaya ngene wis suaramu sapi ra jamak-jamak dirungokke ning ati iso maknyes. Kae umur piro saiki kowe? Sem 20. 20. So umur selawe iki mateng-matenge swara, tekan umur 30. Wah, kowe nek iso ngolah swara asli iso didol ning pasti kowe. Iya. Kok malah didol ning pasti. Jejerke cak rawa Nek umur petang puluh Pak De. Oh, ah, iso ora kalap wis. Napa raka kalawi? Mulai turun kekuatan rogo swara iki mulai turun. Jadi ini nek ben kuat kon ngombe obat kuat. Maksudnya obat kuat ben awake kuat. Kowe kok sing ngandani sapa kowe? Maca ning koran. Ora wae kok ya. Kowe maca koran sing tok waca sing aneh-aneh kok. Sing jeneng awak kuat ora perlu ngombe obat kuat, olahraga kuwi awak marai kuat. Yo. Ya. swara ki aja sok mangan sing mengandung lenga. Kabeh digoreng kok. Ora aja sing mengandung lenga, aja mangan sing mengandung lenga, kaya kompor, oncor. <laughs> Kuwi aja dipangan. Iya. Ya. Madura iki ning caping gunung ya mak. Wah, lah iya, lah iki caping gunung Madura ya rada kasar amit sewu suarane rada kasan. Bersih ya bersih. Heeh. Beda-beda nok. Mula Madura iki ya aja dianggep omongane kasar terus piyaine kasar ora. Madura iki piyaine ya alus-alus panen ciri khase suarane kasar. Durma lho. Lu yo opo sih? Ana aku lara wetenge mangane radiator. Waduh. Aturan jeblok aku yang ngono. radiator iki jebulno radiator. Oh, nek cara medro ngono radiator. Oh iya ya, Lah iya. Heeh. <laughs> Oh, oh. Terus? Pak dadi kasar iki rung karuan gawe gelo ya. Ora, oh, to buktine wis ter anu apa terbukti nyata contone. Lah aku nang Madura iki jajan sego iki karo pupu iki tak takoni pinten, Bu? Mangane opo, Cak? Mangane sego kali pupu. Lho murah wae. Mang mang ewu lima ngatus. Hmm. Lima ewu lima ngatus mingan. Kui kasar li omong. Ngombe ni opo cak? Dang putih. Kurung ewu tak iya. 2000 mongko bengok kuwi iya saiki kowe jajan ning Malioboro kana wonge alus no dare napa Pak kula sekul kali nduk kali suwiwi <laughs> mirah mawon 100 kali dosa mudar arem bayare matane mak perpet perpet perpet iya iya panas ojan odan ni ojan ojan <laughs> awang nyanyi kon takon panas ojan iya panas ojan leng lengaleng sayang capek capek gunung Ya, mangga. Misowa caping gunung saya. Wah, le <laughs> sayang desa banget. ora dicengkok sayange ya sayang ngono lho sayang ngono <laughs> dadi rungokke isih penak sayang sayang penggironge ndekno mangkat dhisik mengar pamer jarik bul kleru ya wis pengen dumeh jari anyar mangkati ora bareng rombongan ayo ndak luwe jari enak Ya wis ben. Ora kowe iki ora ngerti kok ya ngerti info. Weh, mesti tekan aku kok ya. Ya. Mangga terus. Kasmo. Oh, ka Katno. Make bineka laben. Make binek kelaben. lake makek binek kelaben lake heeh uh -uh. ora saru lho kuwi basa madura lho nek mriki napa pakde radong timbang aku engko tekon sing nyuting ha eh, sakaremu tekon sing nyuting oh sing nyuting kae ya ketoke bagus ning goblok kae lan iya lha ngleleng kuwi ngleleng rambuté disemir barang iya ning nek omong ya aja ditakoni no iya piye kabare a a a a a na na na na iya bang bersih Panjen aku ini nek ngejak uang ki mesti marai uang sing aneh Yo no. Iya, panjen yo. Mbok anak buahmu ya aneh-aneh. Kowe ngerti sing nyuting ki nek omong gagap. Yo Ki kru dalang sino streaming kuwi. Nek nyone omong lalalal niki mengke iki lakone pendowo kumpul pendowo kumpul ya wis gawe ditulis mengke kuwi tulis suwe tenan heeh iki nek sing nyuting sing arep kae iya kae nek saradane ya mengke pokoke lakone niku pendowo kumpul lho niku janjane nek nyutinge nek bengi karo kuwi tak kon nyutik ngono lho ora mendi ngono iya Hanyat sing tok goleki sing ngono kuwi aku <laughs> ora lucu ra iso hiburan enak iya ya monggo heeh ya wis entek ya nak sampun lha napa meleh oh ya wis ya wis ya ya <laughs> dek jaman berjuang nek. ya cara dingetanke cara medura no Iya. monggo lho apa cak Iya, cak cak i medura nek surabaya rek heeh Mboten, Pak. Apa? Surabaya, Cuk. cok jengkulmu mlot. Ngeten iki, Pak. Ampun. Nek umpame kula kalih sing sak apa sak baraan, sak ah. pantaran. Ya apa, Cuk, kabare ngaten niku. Uh. Nek kalih jenengan mboten pareng. Kok dikeprok. Tuwa aku kok. Ning ya kadang kono ana sing rek. rek ngono ada nek ra kenal ketoke nek ketoke kono ukurane nek Surabaya nek ra kenal rek ya apa rek ngono to nek pun akrab cok ngoten to oh iya ya apa cok ngoten iki to Pak ah, ah. ya iya aku tau kok ning kono tuku rokok gayane kaya wong Surabaya muni susuke rek dikoki rek akeh banget susuke piro susuke isih 80000 kok heeh ah, susuke rek dadi rek dress 80000 sak bok kae aku ya meneng wae ya ya wis matur nuwun ya rek engko tak jreske aku ya <laughs> ya mangga kecemban HP <laughs> iki mung 20% iki wis abang kae wisan. Nanane. Po mergo ketambahan penyaron siji iki po ya nok. Iya. Saja ya. Kancane ro lumanem kok de nem lur. Wis ra popo waton seragam. Mangga ya. Wah, seneng banget ya cah ra tau weruh dhuwit. Ya mesake ya ya ning Kediri nang kene mengkos. Duit 200 wis kaya senenge ra jamak-jamak. Wah, sesuk maem roti. Iya. Lah kok roti. Lah nek cakos wis bayaran ut kirimane telat. Ming Indomie wae. Wiwi karo bakule. Sesuk ya, Bu. Ah, menggundal gandul, gundal gandul. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ya, mula saiki wis diaturake, pokoke diratani nok ing engko pendapatan-pendapatan sing nang kene. Iya. Ora tok nggo dhewe, ra. Aku nek mangan bitko ngene iki radang. Oh iya. Mula iki tak lumpukke nang kene. Ya, engko nek ana sing nyuwun tak kei. Iya. Wondene ora ana sing nyuwun ya wis bejaku. Ha iya. Ya aja ngono. Heeh. matur suwun Mbak Anting. Yo iki mau iki uga ana pamundutan. Yo diaturake Mak. Saka penjenengane Mas Sudat Demetrius Sudadiono PWKS Magelang. Yo. Nyun lagu kadung tresno nyekar Mbak Ana Pertiwi. Yo diaturake. Monggo Mbak Ana Pertiwi majeng wonten ing ngajeng. Yo. Dipun aturaken nggih menika eh langgam kadung Tresno ya katur kagem para alumni saka SMPPL Mboro kene no ya ya jumeneng ya oh. wis beda modele sinden ya mak iya dadi golek sinden ki aja asal golek ning mempunyai karakter oh karaktere Dewi-dewi Anting mau karaktere keras, piyai Jawa Timur. Lah iki karaktere alus. Oh, mergane ya turun lembut. Wah. Berdasare piyaine alus. Heeh. Ya saka pring surat. Ya mengko sing elisau ya pancen ya keras mergo ya blesteran kok nok. Ya ngono ya, Mak. iya dadi karakter Dewi-dewi Ya. Sing karaktere kebak ya alus ya keras ya trocoh ya rusak ya elek pojok dhewe kae nok kowe ae nggo tumbal ya mangga ning entuk transferan saka Korea ya mau gleleng iya omong karo aku ngene iki ning pojokan simpingan mau marani aku ya aku entuk transferan saka Korea lho ya ya maaf penggemarku ki luar negerinan oh iya nek penggemar dalam dalam negeri aku tak tolaki kok. Oh iya iya iya iya. Nyuwun lagu apa Selendang Biru. Oh. Saka ngendi? Saka Korea. Engko jam 12 teko meneh saka Amerika Latin. Oh iya. Terus engko Amerika Gedrik. Iya. Terus Amerika Serengat. Serikat kok Serengat. Mangga. Bawani, Mbak. Nggih. Rina wangi sinden paling nekat, paling nekat Hana Pertiwi. Ora sing pojokan kae. Ya. yang ngekek ke aku dari Mas Bambang Margono Korea. Yun Bu Prastiwi nembang selindang biru. iya Bareng tak buka ya wis ora apa apa deh. Ya wis dilek Apa rawa wae lho. Lho, ora Ah, pencuri kok. wis ora apa-apa, kok. Wis kosong pisan edan nang. Ya. Kayu yon marang selira Tak genahke kok. Lah iki ora apa-apane. Eh, talang ki teles. Lha nek ra udan aduyui. Karo lunga. Iya. Ngono. Tansah ku mayanging netra neno-neno jero ati kat dong tresna suarane apik-apik anak dalang kabeh no anak dalang putra dalang kabeh Mbak Anting ki mau putra dalang saka Tulungagung Ki Sun Gondrong Oh iya toh mm Terus Mbak Tiwi putra dalang saka Temanggung Oh iya Ki Jendol Kahono. Iya. Dalang kok jenenge Jendol. Parapane ana saiki ki do golek parapan dhewe-dhewe. Iya, rapopo Mas. Terus sapa? Oke sing putra dalang. Iya. Ah kae pojok dhewe kae putra dalang ruwat. Oh. Ki Sermo Plentrung. jendol plonthong mangga eno neno tan liya among sliramu penabuhku iki ya dalang-dalang no iya parapane ya dhewe-dhewe ana sing jenenge cermo pemilu pergane letompo limang tahun sekali ora apa-apa. Mangga. Satemah loro mangga. lamat wus katon tejane mangga. ya lamat wus katon tejane 不。 sake kadung tresnana iya saking akeh pamundutan iki luar biasa akeh nok nganti temumpuk kertase nang ngisor iya Mula kudu sing teliti mengko nek ana sing kliwatan ya ngono upama sing kliwatan ya kudu iso ditampa kanthi lega legawaning penggale tegese tegese engko iso diaturake nggon gara-gara banjen iya mau ya ana pesenan ana sawijining alumni saka SMPPL kene sing kepareng arep nyumbang tembang oh, Wo ngono iya. Ning aku wis wanti-wanti wis matur nek tembang-tembang wonten panggenan kula menika tembang Jawi. Oh, dadi ora nganggo ora nganggo kibot, ora nganggo musik-musik modern ya wis ming mligi gamelan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ha iki sisa-sisa cinta iki mengko diaturake anu no. apa jatilan bae. Ya. Sisa-sisa cinta ning iringane bendhetok karo kendang. Ah iya. Oh iya ngono ya. Amen bendene menyambut gawe. Wong Pak, sisa-sisa cinta lagune sing piye to? Hah? Sisa-sisa cinta. Bila jada Oh, kok pasrah. Pasrah sapa? Kaya sok tau ora. Oh kuwi kandas. Heeh, ah, kandasmu. Ha ah, iya. Ki engko engko diaturake engko men sik apa Elisa sing nyanyi. Kuwi apa ras sik saya sing tanya, eh? Apa? Enggak tahu. Apa sisa-sisa cinta? Raretine. Ya wis rasa. Ya. Kuwi ngetos. Nek apa lar tak tentem takon nembang ning nganggo bendi tok. Iya. Barang sing efektif ki ming jatilan kok no. Iya. Jatilan ki jaluki lagu apa-apa ya wis nyang pokoke ya ngono wis sak mestine dumungkel dinalongso dumungkel wis eh, ora gagas larasan pokoke ngono kuwi iya malah penak malah ngono ya mak monggo pundi kawau eh alumni ingkang badhe nyek anu kala wau wonten ingkang badhe nyumbang lagu iya iya apa ora sida Iya ya, Mak. Iya. Nek ora sida ya wis Elisa wae monggo no. Ayo no, mudun no. Iya. Elisa Orkarus Alaso. Iya. Ki panjen sinden lagi ngetop nang ndi-ndi dijaluki nang ndi dijaluki anggere Elisa Elisa foto bareng. Kancane aja mlebu mobil ming kali Bali e, ngenteni Elisa li foto. Iya. Wes wong edan barang jaluk foto ya. Lo kan tidak memancing bulu. Uh, iya, karena sudah dikerok ya tidak sudah pandang. <laughs> Bulunya, oh. iya. Iki sedekap niki kula ajeng atur eh apa? Sekedap kula ajeng ngaturaken keping setungkalipun sugeng dalu. Heeh. Keping kalihipun sugeng ah, Natal kagem sedherek-sedherek sedherek-sedherek Engkang ngerayakaken saking Natal berkat dalam, amin ingkang keping endokipun ora arep tak benerke wis sak karepmu arep mendok arep nelek sak karepmu ya bener toh tigan kan endok kaping tikanipun tikani endok tadi kenapa ndak tiga ya endok wae sing do ngerti masuk masuk <laughs> Aso. Mening, pakno No. mening. Apa mening? Mening ki bagus. Oh, bagus ya, mening, Pak No. Heeh. Ingkang kepeng dokipun. Yes, Ngaturaken sugih pepanggihan malih dene eh, rencang-rencang sakit dipanggih setunggal kali setunggal lahenipun. Nah. <laughs> Eh terus gue maksudnya piye kuwi? <laughs> maksudnya ki alumni alumni bisa bersatu lagi berkumpul cati satu oh. ketemu meneh iya. balung balungnya <laughs> yeah. apa nemu iya. ke balung pisah masih? sih Kowe orang nek iso bosok, mbok rasa basamu rasa angel-angel. Wah ya. ke balung pisah, ke daging sing renggang. Wah, kok ape banget tau balen nih, Pak. <laughs> ke balung pisah nuntunke daging sing renggang nguntulke nguntulke nguntulke daging apa sing renggang nuntumke oh nuntum nuntumke kaya dikraketke ngono lho daging oh, sing oh apik tenan ngumpulke balung pisah nuntunke daging sing daging sing renggang nah ngono kuwi dadi kumpul lagi rukun meneh okay. tur dasare para alumni alumni kuwi duwe semboyan nek wis teko ning SMP bar iki rukun bersama masyarakat sekitar. Iya. Ora mawas kepercayaane apa sing penting nyawiji rukun tetunggalan. Kan nggih, -hmm. luar biasa dengan hati yang tulus. Waduh, carine ya mau. Wah, wis ra nyambung iki. <laughs> Iya ora nyambung piye? Terusno kowe iki tak ujolemu oh, basa engko nek iya. kleru tak penerke. Iya, aku ra iso basa Jawane, tulus apa basa Jawane? Ikhlas. Eh, Lah yo tulus ki ikhlas. Lah iya. Berarti ikhlas kanggo rasa ingkang ikhlas. Nah, ikhlas ki yo iso dijukuk basa Jawa yo ora apa-apa. Oh, nggih. Mm -hmm. Oke. Okay. Pon iki? Ayo wis gak arep ngopo, arep melekar yo sakarep. <laughs> nembang apa? Iki nembang mau kan wonten pamundutan kata sisa-sisa cinta kula mboten sakit. Mbak Ayu sakit, Mbak Ayu. Oh, ya engko kek ke Ayu wae. Menawi sine terus wau wonten ke nopo? Kembang rawe wonten caping gunung sampun. Nggih. Berarti kembang rawe. Ya, ki susuran awala meneh tak wacane kudak ketinggalan. Matur nuwun awit ilmu ingkang kula tampi saengga saged migunani dateng sesami. Katur ing ngarsanipun keluarga ageng SMP PL 1 Mboro tahun 84 Parjio Kali Jeruk Ngerukan Moyudan. Oh ya, nyun lagu Putra Nusantara. Ya, ngono diaturake mengko. Heeh. Nggih, pancen nek ngono mesti galingan ya, Pak nek apa kelingan karo gurune wis tau dinai ilmu ngono ya kudu ilmu ora bakal ilang iya wis ora bakal ilang selama hidup iki mesti bakal ana terus nggih kula nggih ngaten riyen SMP niku nggih napa nggih wonten kejadian sik kula kemutan kat duki sameneika apa <laughs> ya niku tentang guru aku kemudian cen marakake mumet guru pak aku takon Pak guru kenapa aku kudus sinau matematika? Terus? Lah yo, cok kenapa jajale pak? Yo, digo sangu ilmu sunat tadi apa? Apa? Pemborong kan hitung-hitungan cepat. Ya orang mesti ke pemborong apa ngitung logaritma terus ngitung Pitagoras. Tak penting toh. Kaya aku harap nyinden ngapa biar aku sinau Pitagoras logaritma. Yora. Uh, uh. aku mbiyen takon ngono dosenku eh dosen guruku yang mumet arab arep mangsuli <laughs> wah bocah iki siji marake mumet sidane aku dinai soal pak dinai soal apa dinai soal matematika kon garap heeh soalnya piye garap ya soalnya mumeti ngono kae nyoh saiki digarap bahasa Indonesia sekarang dikerjakan hmm. dalam waktu satu menit yo ya tasku buyar nesu-nesu aku nggak bisa lah pak ngerjain segini hmm. terus dikerjakan dulu tak baleni meneh setebar pira dinai waktu wes sekarang dikerjakan dengan sabar dan cermat Baru ngerti ternyata sinau matematika kuwi dinggo melatih kesabaran karo kecermatan dan ketelitian wah guru cerdas ya kaya ngono kuwi Oh, elo. SMP kok yo ngono ya, Pak. Heeh. Oh, uh, oh. uh, aku ora aku SMP, aku uh, matematika songo aku SMP. <laughs> Tenane, tenene. Dadi ah, nggo cah telu. <laughs> Di pagi telu. Berarti telu ya <laughs> Di poro. Aku ya SMP. Oh, pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal mati matematika rasane kaya kecemplung neraka kaya. Lah yo. Arep mangkati awal panas kabeh. Oh. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Waduh, <laughs> iso bahasa Inggris, ya, Pak? Ya, ayo little-little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. What, eh. Selamat malam. Good night. Begini, cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? Apa? <laughs> apa? Jagung tinggi pergi lagu. Apa wih? Nah, jagung ki apa? Jagung ya. Nenek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Oh. Corn. Eh? Corn. Corn. Nah. Ah. Nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol. Lek longi panjang, tol. Tol. Gagah wis wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusuke aku. <laughs> Jagung corn. Nah, ah. nah, tinggi. Tinggi tol. tol. Pergi. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi, pergi. Go. Go. go. Nya, ah, lagu lagu sing song, song. Ah, oh. berarti apa cang <laughs> lagu ah oh ah, cara pinter bahasa Inggris Lisa cang kemelek cara <laughs> pinter bahasa Inggris ya ora maksudnya aku aku kan apa nenek luar negeri ini surah pati oh bingung tadi omongan karo petugas-petugas bandara lagi uh, aku apa jenis aku bian neng pesawat ya bingung takoni anu wedi excuse me ngono aku iya, yo yes aku <laughs> tak tak ngomongke kon maem kon maem oke okay, takon eh, rice or noodle milih what aku <laughs> rice or noodle rice or noodle nek rice aku ngerti noodle ki apa yo ya? aku terus ah. takon what noodle what is noodle Eh, long, long. <laughs> Long. Long. Tur lemes. Yes. Langsung dong aku. Dadi dawa ning lemes. Ah. Kuwi bakmi. Oh iya. Nodel langsung ketemu ya, Pak. Langsung ketemu. Iya. Ayo, ayo angel ya. Aku biyen kono di Paiko ya. Duwe kanca londo kono nek cak jak duran pokoke kowe nek nang kene nek ora basa Inggris ora aku ora arep wangsulan. Waduh, ayo sing pleto karo karo kare ayo wis ben iya monggo apa jadi tata bahasane ora pas ning ya wis ora apa-apa ana kowe iki S2 ya mesti wis aku wis percaya ngelmumu wis esuk calone arep mlebu ning dokter so nek amin belajar ya mlebu dokter lan golek gelar. Iya, iki ngelumpuke. Ya ben sesuk ki Pak Seno bau oh, sinden dokter yo bongo. Nek ora aku ya ngisin-isin ke aku, kok arep tok nggo garan lem ngece aku. <laughs> Sindene dokter kok eh, anu dalange lulusan SMKI. Wah. Loh, sing penting kan bos. Oh, iya. Dalang SMKI ning bayari dokter perang geleng. Ayo, <laughs> ah, ora masalah. Geleng kok. Iya. Sesuk kowe nek dokter kuliah terus ora nyinden. Yo nyinden. aku kehilangan mata pencaharian. <laughs> Tetep nyinden no beres nek dokter iki rada gleleng aku kudu kuliah ben dino. Oh ayo. Tenan sengkleh uteke. Nek dokter ki kan nganggo utek kiri, nek nyinden kan nganggo otak kanan. Nah, kuwi kudu balance, kudu oh, seimbang. Iya. Oh, Ayo mesti nganggo. Kok nek utekku gedhe sebelah, kondasku gedhe sebelah kowe, lek sapa iki ngono aku ra sida. Ya ora apa-apa ora. Kuwi dokter. Jee. Nek sing apa rambuté rontok dhuwur kuwi ahli apa? Rambuté petak yo. Budak dhuwur. Petak no. Kuwi profesor. Ah ora. Apa? Kuwi ahli agama. Wah, kok sakit? Hubungannya dengan yang di atas. <laughs> saking cerepe oh, ya, berhubungan ah, ah. dengan nek di atas ya. Rontok rambutnya Emburi apa? Eh, Apa Emburi Ahli sejarah. Kok iso? Mikir masa lalu. Ora sejarah mikir masa depan ki ora. Oh, lha berarti kowe rambutnya sing mburi ya ora ono ya. Ora, iki mikir wayang terus aku. <laughs> kan masa lalu. Nek tak buka pancen buta mulus kayak Iya. Nek rontok kabeh. Nek rontok kabeh gondol tenan. Kuwi gejala stroke. <laughs> ora ahli ya mau ora ahli. Mm -mm. Yo ya, ditaturke Mbak Elisa nembang apa? Anu napa uh, eh, memanis hangu jiwat. Apa, apa sih jenenge kuwi judule ne? Memanismu. Sinom grendel. Apa? Sinom grendel. Grandel. Oh, grandel. Grendel ki nek dienggo nyencang tangane grendel. <laughs> oh, iya. Eh, nek dilangi ere melentrung Heeh. Kok melentrung Grand dadi gendel. Tok warai. Apa kuwi? Mlentung. Nek dicokot nyamuk kae <laughs> berarti gendel. Heeh, oh, oh, oh, bener wis. Rasah terus ndak tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. <laughs> Oh, lecek. Apa-apa diomongke tenan e? Iya. Natalan wingi kowe sing nakokke lho, Sa. Lho, Pak Risa kok anu enggak ikut keman kemana Pak Sino pulang? Oh, ke Sulawesi enggak? kemana? Ke Trowono. <laughs> lho kok ke Trowono? Ah, bapakne mbokne Sulawesi. <laughs> Trowono. Trowono. Agak Sikik sikik tambani sing Seko iki mau sing nyuwun lagu Sikik Tenanan ra Tenanan kok Alhamdulillah puji Tuhan Matur sempan wong ke pas eno salim oh, Ah Bingung ah, daftar ke dokter Walah Alhamdulillah Duit telung ngatu saya daftar ke Jukuk formulir Ayo <laughs> Rapopo Oh iya tiwik rung tak kei Mau anting tak kei nyawiknya Ya ndak penjap-penjep ngetumpah susu mula kok kip mau anggere aku omong kok ngono <laughs> ora ngerti karo ngene iki ngono kae iki aku kaya disendu disendu iya lumampah lumampah tanpa welas ing matiane ing matiane ing jalan konjing temah konjing hang genjoning paku lingan ya tibake apa Elisa Niki kakor niki bapak ibu saking Lampung nyon kembang rawe niki mboten nek mboten salah nggih rawe. Ya wis lah apa-apa ora arep sing ngrungokke iki radong titik katempet cecep cerepe ceceleme. Cemiriti-miriti. Ya mangga di anu wiwiti saka kendangne no. Ya delong-delong delong-delong dundung tak ndung. Ya joget isa. Ya bocah iki nek joget energi, Dek ben kaya nganti tekan sumur barang oh Oh, tak gula kembang rawe kok ilang ra sing nyanyi iki, neng Neng sumur barang nimba. 아유, 뭐가요? <laughs> 야. sapa iki ya? Ya matur nuwun kok me. Iya. Mesti lho, mesti mesti kuwi kok metu ya nak. Iya. Aku dhewe ya ora krasa kok ya. Iya. Matur suwun iki mau, Mbak. Wah, aku seneng anggere nek nganting iki dan nyekel mik. Yo yo yo yo. Wae, wae, wae. Luput. Hae, aduh. Terus dicekeli dhewe lambene. Iya. karo kendangane kompak ya iya ya panjen kudu digayengke ngono kuwi ya maya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya iki mau kembang rawis diaturake no ya isih eneng apa meneh wah pirang-pirang iki saka penyane Mas Bambang Margono Korea ya sing sok ing gara-gara nyuwun lagu selendang biru sing limbukan nyuwun lagu monggo sak kersane pokoke kanthi atur utawa ucapan penyanyi Mark Pak Margono saka Korea ngaturake happy birthday selamat ulang tahun buat Korea Jember Community yang ke-8 yo mbok menawa piyai-piyai Jember sing neng Korea kono duwe paguyuban jeneng-jenenge Korea Jember Community. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. diaturake ya mengko wis diponto-pontonyo sisa-sisa cinta engko Mbak Ayu oh iya wis pokoke kan nganggo jadilan ya ora apa-apa iya malah apik no iya apik mesti ndangdut mm, ning dilmung karo icik-icik iya karo icik-icik karo karo suling oh iya suling ya tabuhe dirisi sik tabuhe tabu apa tabu suling ha. Ah. tabu suling ki cangkeme padake. Ayo diresiki nggo tisu basah mung ketok meling-meling. Heeh. Uh -uh. Matur sembah nuwun. Ya saiki sapa siki? Eh, ah, uh, uh, Mbak Ya. Ya ana pamulangan lali janjine iki, Nak. Ya diaturake Mbak Ria pamungkas. Heeh. Monggo, Mbak. Kok malah njukuk wedang omek. Oh, Nggih, alon-alon. Iya. Iki asline saka Klaten. Oh iya, ning saiki lenggah ning Condong Catur. Oh iya, Mbak Ria, Mbak Ria pamungkas diaturake mengko bariki terus Tatin. Iya. Bar Tatin kok terus ayu. Iya, terakhir nggo panutup, nggo ngusir para jin setan priblayangan. Prastiwi. Iya. Ae nek ora didunke limbuan ki godane akeh enak. Iya. Padake ingkung wae. Monggo Mbak dipun bawani nopo Mbak Arya? Nggih, niki? Hah? niki? Jeng kemis. Iya. Wong le mayangan saiki kok dadak ngendika saiki lho. Ya. Dibawani napa sih mengke terus tibake lali janjine. Ya. Mangga tipis. Nah, ya karaktere dhewe-dhewe. Elisa mau apa nyentak wong lanang iso setruk sakal. Iya. Kae mulane ora tau ndeyang bocah kuwi. Yange ra betah suwe. Wo, oh, to. Heeh, telat keterke nyindir ngono. Kepiye kowe telat tutus. Wah, ngoplok awake langsung kan wis ora betah. Iya. Nek Mbak Ria iki halus mulane suarane rada keder-keder piye to, Iya. Monggo Mbak Ria katuran nembang inje matur sembah nuwun wah nyen mangke kedere iki lho nak iya monggo nyengkeng pokok kuwi lho sing nyoting. Nah nyoting kok udute ra diculke ngono. Bocah sing repoti. Dari bocah sing repoti. Sandang sandang lawan pangan, pangan. coba mbak Rodo bengok sama nek bengok suaranya apa aslinya ha ojo di mana man ojo ojo tipis-tipis lima tuh ojo ojo sidik penak tipis kok kenapa? penak tipis boten boten sama nek wis ngerasak metu mak gelogok ngono mau apa suaranya iya niku pelatih paduan suara kok. Mbok benjing kula dilatih. Napa? Mbok benjing kula dilatih. Anu kok kula niku nek njupuk murid lanang-lanang tok mawon. <laughs> Lah napa kok mboten? Wes wedok niku kan masalah mun mboten. Ah mboten. Nggih. Anggere gurune mboten masalah mboten napa Aku gurune niku seneng golek masalah e soalnya. Aku wis kok ki nek anu ora ngeplak to anarkis ngono Dagelan kok marai gagar otak ora. Lah wingi ngeyel kok monggo Dugi pundi, Pak? Dugi nganu kali bawang. Iki lek bawane. Oh, bawane. Ana isine. Pun. isi karemu ora Aku lo yo lali wong lo yo ora ngecake kok takon iki kok tekan ndi. Ya iku, ah ya iku ya kena iki ya kena. Nggih. Penake pundi? Sing iki. <laughs> Pundi? Delok. Wis ora. Yaiku ya iku ya iku bagian atan ah, ya iku Ini gelom diolah. Dadi olah vokal iki ning segara. Oh. anggere esuk kae karo ben awake sehat kae a i o e o ngono neng segoro jane nggih mpun ndak esuk niku mpun mpun to pun ngoten niku pun ayu e o <laughs> nggih sampean mboten ayu e o ming i u ta Ayo oh jenengan ayo ra dadi suarane niku kudu huruf kabeh <laughs> a i u e o ra ming i u ta Mangga. Sajake pengalaman njenengan Aku lho kulino lah suara. nek latihan ah kaya teaterne lho. A i u e o ne beneso. Ben napase dawa. Ha sampean ming i u e Mangga. Wong malah sabar. Rimo Rimo Monggo Mas Donkal cah wetanan ki cerawak-cerawak. Iya. Jejere alusan dadi mengetke tiwik mengetke cangkeme anting terus. Anggar melu wis ketinggalan. Um, lucu. Awe ora ngematke. Cah iki lucu sih. Wayo, wayo sing iki. Lah kok nggih saged ngoten niku nggih, Pak. Oh, kawin Pripun? kok sakit mbak anting niku lambe kok sakit totalitas lho mbak lho anting niku umit melebungin lo tal no profesionalisme totalitas nek girong yo girong rasa jaga imit iya soalnya sinden niku kadang lo nek wis kebacot jantan ayu kon hae no mah <laughs> hae ngeten niku. Oh, Kudune ae ora mboten apa-apa niku iso nggayengke suasana kok. Kaya TV niku ya cocok <laughs> jagai mit kebaca diarani sinden alusan dadi niku hak ora e gelem nemen. Melu mangap tok. <laughs> Andre anting uau eh. Oh, Arep melu wis ketinggalan. Iya, nek tak nusul. Ha ah, iya. Monggo. Yuk. Jan-jane kowe kaya malah bensin ing prambanan kono. Iya, matur suwun. Ya Mbak Mbak Rian iki wonten arta di eh nggo tuku make up. Matur suwun. Nggo tumbas bedak. Supaya cukup nggih sing lambange bayi mbrangkang nika mawon. Sin, sinten? Niku sing bayi mbrangkang cepuk nika lho mal. Nika bedak murah nika. Iya. Napa duris? Tak tonyo kowe. Duris ki ngilangi tumo kirik ya nak. Heeh. ngawur ya gentenan ya saiki sapa saiki uh, apa engko tatin di gugong wae no ya Mbak Ayu dhisik ah, sisa-sisa cinta mudar wae ayo ayo uh. nganggo catatan aku ketoke wis tau krungu lagu sisa-sisa cinta ya ana duwite kok yuk rasa kuwatir apa-apa dilakoni waton uang masuk ya sisa-sisa cinta. Iya. Ora apa-apa. Reko-reko. Lah iya wong jenenge panunan ku nek ora diaturake engko nek sing nyuwun lagu-lagu modern ki ngrasake elek, sok terus ora njalu. Oh iya. Kek <laughs> niki le ditabun pripun? Ayo wis waton kuwi muni wae tak tungno. Nah, so, lagune sing piye to sing piye lagune? Bi, piye ta? Narase. manut kowe wae. Bila. Bila tatapmu Oh, na na na na na na na Bila Wih, apa lah Aku so Oh, lah kok kula ra tau dijak? Eh? Kula kok ra tau dijak? Eh, sora iki lanang tok. Ya, ya, ya mangga. Diwiwiti saka nganu, bendene ru bendene. Ha. tang ketayo <laughs> rasa isin ra apa-apa yo. iki kira njajal engko mbok menawa apik barang. Heeh. Ya monggo. Sangga Budaya. Sampun kawiwitan babak pisan. Matur miyen menika mangke kalajengaken babak kali. Pun mangan nggih. <laughs> Eh, Sampe wis ngono kuwi lah iya. Lah ora nggawa nganu wong awak dhewe iki wis lagu-lagune ya. Nya nya nya wis njate oh, apik wis nyorong ngatur. Ya, matur nuwun. Dumadil. Iya. Bila iki mau tambahi trompet ponoloko dadi apik. Piye? Lambe kok iso dadi trompet barang iki? Mm-mm. Eh, malah gayeng ya, Mak. Sip pokoke. yo Ayo, Dik. Kepiarsa swarani pun lir ombak ing samudra.